жовта, довга, як красива рибина. Вона вимахнула в повітрі руками, легко відштовхнулася пружними ногами і шубовснула у воду. Вода ще холодна, судома, куди ти? гукав він. Вернись. Вона легко вимахувала руками, не оглядалася, плила на той бік, а протилежний берег був далеко. Прип'ять тут підперло водосховище, на низькій піщаній косі, наче пелюстки ромашки, біліли чайки. У нього злякано тенькнуло в грудях, холодний піт виступив на чолі. Витер його рукавом, відв'язав човен. Довго не міг відшукати весла. Вони лежали на вбитих у палі цвяхах під містком, ставив їх укочити наліг щосили. Човен закрутився на місці, ткнувся носом у ситнях. Вигріб ситнігу розвернувся, і аж тоді йому вдалося спрямувати його на течію. Ірину нагнав аж під тим берегом. Вона вже стала на дно, виходила на косу. Вода струменіла по її тугому тілу сонце золотило коси, а вона йшла до нього, немов ну, збиралася схопити його руками. Білою хмарою злетіли чайки, закигикали, закиркали, полетіли над водою. Човень тицнувся в дно. Іди сюди. Тут вода, як літепло. Він хотів підкачати холоші штанів, а тоді роздягнувся зовсім і стрибнув у воду. Вона і справді була як лі тепло. У ній біліли пір'їнки і виднілися на дні проорані черепашками каналки. Це було одне ціле, тоненькі нечасті водорості, черепашки і вода, один світ, одна стихія гостро запахло болотом чи снігом, і той запах на мить викликав у його пам'яті святкове болото, яке весною виганяли з матір'ю жовті грудочки, а восени не могли загнати з дичавілу качину зграю, яка літала з краю в край болота, і він ганявся за нею. І сам був дикий та готовий зірватися й полетіти в Ірію. Він відсипнувся від того видива, гострою думкою, мов невдоволений своєю картиною художник пензлем, перетяг його. Ірина сиділа навпочіпки, спостерігала, як поволі парувала шлях по дну черепашка. Вони поруч, чайки і равлики, показала вгору, а тоді вниз. Що вона хотіла сказати, Сергій не зрозумів. Він не розумів її часто. В такі хвилини вона ставала для нього очужілою, а він аж трохи боявся її. Йому здавалося, що Ірина прочитала його спомин. А може, вона хоче сказати щось інше, а оцими равликами тільки одволікає увагу готувався до відсічі, але не знав, з якого боку впаде удар. Здогадувався, що такими випадами вона випробовує його і саму себе, намагався відгадати їх наперед. Але випад знову застав його зненацька. Ти боявся, що я потону, і тобі доведеться за мене відповідати, правда? З чого ти взяла? І чому ти підозрюєш у мені такі дикі інстинкти? Це не інстинкт. Навпаки? Нехай. Як ти можеш любити мене, не знаю. Але правда, ти хвилювався б так само, якби це була не я, а якась інша. Дурниці. Він зволікав, аби краще підготуватися до відповіді. Звичайно, всі чоловіки такі. Старе, як оця річка. Правда.